Poštovani gledalci, želim vam dobroveče iz studija OSM televizije. U večerašnjoj TV ordinaciji govorimo o jako aktuelnoj temi, temi koja interesuje i našu, ali i svjetsku javnost. E, tema večerašnje TV ordinacije jeste da li je sklonost ka istom polu bolest i ako jeste, kako pravovremeno reagovati i liječiti ovo oboljenje. Sa mnom večeras u studiju je dr. Miroljub Petrović, direktor Instituta za prirodnu medicinu. Dobroveče i dobrodošli u TV ordinaciju. Dobroveče. Evo, na, u samoj najavi e, rekla sam e, da je jako interesantna tema. Da li vi smatrate da je sklonost ka istom polu bolesti? Pa, evo, možemo da pogledamo istorijski e, a, s aspekta moderne medicine. A, homoseksualizam i sklonost ka istom polu je do 1973. godine a, smatran teškim psihijatrijskim poremećajem. 1973. godine došlo je do jednog obrta kada je Udruženje psihijatara Amerike skinulo homoseksualizam sa liste teških psihijatrijskih poremećaja. A, taj trend e, je prihvatila kasnije i Svetska zdravstvena organizacija pod e, uticajem gej lobija i kada je Svetska zdravstvena organizacija to prihvatila, kasnije je nastala lančana reakcija da su i druge a, e, psihijatrijske institucije i udruženja psihijatara širom sveta prihvatile taj trend da se homoseksualizam smatra normalnim oblikom ponašanja, iako je, kažem, do skora, do 1983. godine, homoseksualizam smatran teškim psihijatrijskim poremećajem. Da li je taj takav neki zaokret napravljen na osnovu naučnih činjenica, na osnovu nekih novih otkrića koji su bacili neko novo setro u psihijatriji, ili je jednostavno to bila jedna politička odluka, odluka iza koje je stajao uh, moćni gej lobby za koji znamo da je vrlo, vrlo uticajan u svetu. A, možemo da pogledamo činjenice. Znači, da pogledamo naučne činjenice i da na osnovu toga izlačimo određene zaključke. Evo nešto što može vrlo lako da se proveri. Živimo u državi u kojoj postoje policajci, postoje policijski inspektori. A, ja sam inače o, sarađujem sa, sa ovaj, policijskim inspektorima zato što sam između ostalog u jednoj organizaciji koja se bavi problema sekti u, u Srbiji i ono što možemo da vidimo jeste da policajci, ne znam kakva je sada njihova obuka, ali do skora svi policajci su učili na svojoj obuci kako mogu da prepoznaju određene oblike ubistava i određene vrste zločina u različitim populacijama gde ljudi upražnjavaju određeni destruktivan način života. Na Policajci su tačno, tačno znaju na osnovu statističkih podataka, na osnovu a, brojnih primera, kakvu vrstu zločina mogu da očekuju u, populat, u naseljima gde žive ljudi koji su a, alkoholičari. Znači, tačno se zna kakve su to vrste zločina. Onda, na primjer, među narkomanima. Među ovom vrstom narkomanima šta mogu da očekuju i tako dalje. Takođe, policajci su mogli da uče i studenti policijskih akademija kakvu vrstu zločina mogu da očekuju u populacijama gde žive homoseksualci. Ono što je karakteristika zločina vezano za populacije gde žive homoseksualci, što potvrđuje a, pređašnji stav psihijatrijske nauke da je homoseksualizam težak psihijatrijski poremećaj, jeste da u populacijama gde žive homoseksualci a, se, su zločini izuzetno brutalni. U pitanju su zločini koji predstavljaju pravo sakaćenje. Kada neko nekog želi da ubije, tačno se znaju koji su vitalni organi, koja su vitalna mesta na čovekom telu, gde ako se zada jedan ili dva udarca, naročito oštrim ili tupim predmetom, dolazi do smrti. Međutim, u slučajima kada homoseksualci počine a, zločin ubistva, to je kasapljenje sa 35, 36 suboda nožem i tako dalje i tako dalje. Ali zbog čega to? Pa evo sad mi, zato što je, zato što je homoseksualizam psihijatrijski poremećaj. Znači, to je jedno jedno stanje koje je nenormalno, kada a, homoseksualac počini zločin i a, vrlo je interesantno da, da bismo to bolje razumeli, da objasnimo koja je to vrsta bolesti. Ta vrsta bolesti je slična jednom drugom obliku ponašanja koji je danas veoma raširen, a koji se smatra normalnim, koji izaziva teške psihijatrijske i teške a, e, duševne poremeće kod, kod savrenog čoveka. To je jedan oblik ponašanja koji mi nazivamo a, preljuba, ovako, a, odnosno menjanje partnera. Znači, menjanje partnera suprotnog pola. Sada pogledajte ponašanje a, osobe koja je zaljubljena. Da. Pazite, osoba koja je zaljubljena, odmah da kažemo, to se možda nekome neće svidjeti, ali evo, bavimo se činjenicom, ali pa će ljudi lako moći da razumeju ako žele. A, stanje zaljubljenosti nije jedno jedno zdravo stanje, da se razumemo. Zaljubljenost pre braka. Postoji zaljubljenost, možemo da pričamo o zaljubljenosti posle braka. Ali e, osoba, nekada su ljudi gledali na osobu suprotnog pola, da li je ona u stanju da bude deo jedne vrlo važne institucije koja se zove brak, odnosno da. E, porodica. I onda su ljudi gledali da je ta osoba iz dobre familije, da je zdrava, da ima dobre roditelje. Tražili su garancije da će ta osoba da bude adekvatan bračni drug. Iz kog razloga? Zato što je porodica institucija za stvaranje najvećeg bogatstva, a to su dobri ljudi. Znači, najveće bogatstvo jednog društva jesu dobri ljudi. Moje najveće bogatstvo ili bogatstvo bilo kog čoveka su njegovi prijatelji. Što imamo više prijatelja, to smo bogati, to smo srećni. Znate, kad imate nekog koga volite istinski, iskreno, i ko vas voli, možete da budete i u pustinji, i na livadi, i u palati. Tako da je, su nekada ljudi razmišljali o tom velikom blagu, dobrim ljudima i Ulazili su u stvaranje institucije koja se zove brak i porodica. Danas ljudi o tome ne razmišljaju, zato su ljudi vrlo siromašni, zato ljudi boluju od depresije, depresija se širi kao epidemija jer ljudi žive na jedan način koji je suprotan prirodnim zakonima. I sada pogledajte vi ovo stanje. Čovek u stanju zaljubljenosti. On je u stanju da se da uđe u sukob sa svojim najboljim prijateljima, sa svojom, sa svojom rodbinom, sa ljudima koje najviše voli. Jer on je u jednom stanju hipnoze, u jednom, u, jednom, u jednom nenormalnom stanju. I u stanju je da učini najstrašnije krivično delo kada je prema najbližnjima, one koji najviše voli, u stanju da učini strašan zločin, kada je u tom stanju zaljubljenosti. Istraživanja pokazuju da ono što mlade ljude, rađeno istraživanje među mladim ljudima, pošto mladi ljudi više ulaze u, u takve odnose nego stariji, jer imaju više potencijala za tako nešto. Rađene su istraživanja šta najviše pogađa mlade ljude. Pazite, na, na drugom mestu je smrt bližnjih. Kad mu umre otac, majka. To, to mlade ljude na drugom mestu najviše povređuje. A ono što ljude najviše povređuje jeste raskid sa partnerom. Znači, ljudi menjaju partnere, osobe suprotnog pola. I to je duhovno masakriranje. Znate, Čovjek bi trebao da čuva svoje duhovno biće. Čovjek bi trebao da pazi sa kim se druži. Čovjek ulazi u stanje da menja partnere, da je hipnotisan, da traži neko zadovoljstvo, polno zadovoljstvo, seksualno zadovoljstvo. I onda u tom stanju transa, kako se to kaže danas zaljubljeno, zaljubljenosti, on je u stanju da počini, da potroši sam novac, da svo svoje imanje rasproda. A mi vidimo danas veliki trend raz, razorenih porodica, razorenih brakova. Zašto? Zato što se brakovi i porodice sklapaju na jedan način koji nije adekvatan. Ljudi se prvo zaljubljuju, pa onda razmišljaju. A nekada je bilo i ono što ozbiljna medicinska nauka pokazuje, prvo bi trebalo da razmišljamo o onome što radimo, pa onda da se zaljubljujemo. Znači, prvo razmisli s kim ulaziš u brak, pa kad uđeš u brak, onda se zaljublji koliko hoćeš. Isto tako imamo problemi sa ishranom. Ljudi razmišljaju samo da li je nešto ukusno, a ne da li je to zdravo. Ne, trebalo bi da bude obrnuto. Znači, daj da vidimo da li je nešto zdravo, pa onda u toj paleti onoga što je zdravo, ajde da biramo ono što je ukusno. A mi radimo naopako. Da. E sada, a, homoseksualizam je jedan poremećaj, psihijatrijski poremećaj na višem nivou u odnosu na preljubu, zato što a, a, na, to, je jedno, to je jedan drugačiji oblik a, i specifični oblik a, polne perverzije ili seksualne perverzije homoseksualizam. I, I to je naročito buknulo, to je od uvek postojalo, ali u, u, u malim količinama, nekad više, nekad va, u manjoj ili većoj meri, nekada više, nekad manje. Bilo je vrlo rašireno još u stare vremena, u vreme Sodome i Gomore. A, takođe, homoseksualizam je bio vrlo raširen u vreme Rimske imperije i u vreme, u vreme Grka pre toga. Mislim, smatranjem nečim e, ovako iz, uzvišenim i znamo da kako su te civilizacije na kraju prošle, da su nestale, isto kao i civilizacije vezano za gradove Sodom i Gomor. Međutim, e, kasnije je to e, i pod uticajem hrišćanstva ovaj, skoro iskorenjeno, iako je uvek postojalo. Međutim, tamo negde 60. godina desilo se nešto što se zove seksualna revolucija, tako su ga oni nazvali. Da. Odnosno, promocija svih oblika seksualnih perverzija. I u obliku, i u, u toj paleti seksualnih perverzija se provukao i ovaj oblik a, takozvanog a, zadovoljavanja, seksualno zadovoljavanja koji, koji nazivamo a, homoseksualizam. I, znate, kao što postoji skala a, u, u, među drogama i među, među ovim klasičnim drogama o kojima mi govorimo, iako je svaka loša zavisnost droga, a, pa postoji, ne znam, duvan, pa marihuana, pa onda nešto jače, heroin, kokain i tako dalje. Tako i u, oblik, u različitim, oblici, ob, uh, u različitim nivoima a, uh, psihijatrijskih poremećaja vezano za seksualnost, možemo da pravimo određenu klasifikaciju. A, homoseksualizam bi bio na jednoj, na, jednoj, na jednoj višoj stepenici u odnosu na one koji čine preljubu, ali i oni koji čine preljubu i oni koji, koji upražnjavaju homoseksualizam su bolesni od slične vrste bolesti. Vi ako razgovarate sa osobama koje, na primjer, iznajemljuju prostitutke, vi ćete vidjeti, svaka iskrena osoba će vam reći da se posle toga odvratno osjeća Neki će, isto kao što će narkomani reći, pošteni narkomani reći da je, da je droga haos, da je to pakao i da lepo je dok traje, oni kažu, a posle toga je pakao. Tako će i, i ljudi koji su bolesni od ove vrste bolesti koju nazivamo preljuba ili možemo da koristimo neki, neki drugi termin, a, su zaista bolesni. To je, to je psihijatrijski poremećaj. Iako je dana, u stvarnom društvu popularno ako neko menja a, osobe suprotnog pola, koji tome, to, to često radi, onda ga više tretiraju, ali mi živimo nažalost u svetu gde je sistem vrednosti poremećen, tako isto i homoseksualizam je, je ta vrsta bolesti samo na više nivou. Postoje još više nivoji, da. kao što su pedofilija, to je još teži oblik psihijatričkog obolenja vezano za seksualnost, da ne govorim sad o nekim drugim perverzijama koje se... I onda ljudi koji su skloni takvim perverzijama, oni su zaista skloni da čine najteže oblike zločina. Evo navešću vam jedan podatak navešću vam dve vrste, dva, dve vrste fenomena vezano za homoseksualizam. A, sida je bolest homoseksualizma. Preko 60% svih obolelih od side su homoseksualci. Onih, o, onih ostalih 30 do, do 40% su a, narkomani koji iskoriste iglu da. i osobe heteroseksualci koji menjaju partnere. A, sida a, ne može da funkcioniše među osobama koje poštuju instituciju koja se zove brak. Onda vi pogledajte u, u toj priči vezano za zaštitu od side, koriste se navodno prezervativi. Ali to je deo iste te priče gde se u stvari homoseksualizam promoviše a, i gde se radi nešto protiv institucije braka. A, istraživanja pokazuju, istraživanja su radljene u Americi, obiljene su u jednoj knjizi koja se zove Kondomi ne rade. Ta knjiga je obiljena, a, mi smo tu knjigu objavili i preveli i objavili, može da se i preuzme na našem sajtu zakonizdravlja.com. Knjiga se zove, dakle, kondomi ne radi. U toj, u toj knjizi možete da vidite jednostavno istraživanje, rađeno je istraživanje prezervativa i pokazano je da 12% svih američkih prezervativa i 21% svih neameričkih prezervativa ima rupe veličine 5 mikrona, a virus ide je 0,1 mikron. Znači, prezervativ nije nikakva zaštita od side. Takođe, koliko je prezervativ nepuzdana zaštita, a, istraživanje kod žena, čiji partneri ili muževi koriste a, prezervativ kao kontraceptivno sredstvo, u 14% slučajeva žene koje čiji partneri koriste e, prezervativ kao kontraceptivno sredstvo, ostaju u drugom stanju. U 14% slučajeva. Zašto? Zato što su prezervativi jednostavno šuplji i sada se to koristi kao a, mehanizam za navodnu zaštitu od side. I još jednu stvar koju bih želeo da navedem jeste za, a, jeste, kada govorimo o homoseksualizmu i sklonosti ka istom polu, a, odnosno ja bi to nazvao odabiru da budemo ka istom polu, a, jedan od e, najpoznatijih satanskih praznika je Noć veštica, Halloween. To je praznik, po znacima navoda praznik, koji obožavaju satanisti u svetu. U mnogim zemljama pošto su države savremene sekularne, vi možete da verujete šta hoćete. Možete da verujete u Isusa, možete da verujete u Budu, možete u Sotonu. Tako je u Americi 60. godina osnovana satanska crkva, gde ljudi se mole Sotoni. I to se smatra po zakonu ispravno, svako ima pravo da veruje šta hoće. I ono što je interesantno i što je poznato jeste da najpoznatiji sotonski praznik je taj noć veštica koji počinje 31. oktobra uveče, to je praznik koji se uveče održava. I ono što je prećutana tajna, a javna tajna, jeste da se na noć veštica prinose ljudske žrtve. Satanisti upražnjavaju taj ritual, ne samo da prinose životinjske žrtve, nego prinose i ljudske žrtve. Mi smo objavili jedan video koji takođe može da se pogleda na našem sajtu zakonizvralja.com, gde e, izveštaj i svedočanstva bivših satanista koji su učestvovali u tim ritualima prinošenja ljudskih žrtava. Ja se sjećam kada sam bio u Americi, naročito pred noć veštica pre 31. oktobar, policija poziva roditelje da naročito pripaze na svoju decu, jer postoji povećana verovatnoća da im deca budu oteta. U Americi je strašno da imate, da svake godine, to su zvanični podaci, cifre su mnogo veće, da preko 50.000 dece nestaje. I postoji agencija, državna agencija u Americi koja se bavi pitanjem nestale dece. Dobro, ali narade to samo homoseksualci. Ne, ne, ne, ne samo ne, ne, ja ovde uopšte ne spominjem homoseksualci, ja ovde govorim satanisti. Da. A sad ćemo da, da, da, da spomenemo ovaj, priču o satanistima vezano za homoseksualizam. I da li je to povezano? Ja sad dajem uvod za, za ono što ću na kraju, za, za podatak koji ću kasnije da iznesem. Dakle, vi imate da je to najpoznatiji sotonski praznik i pred noć veštica policija u Americi poziva stanovnike, da narod, roditelje, da naročito obrate pažnju na svoju decu, jer postoji vjerojatnoća da im deca budu, povećana vjerojatnoća da im deca budu oteta. Iako u Americi poznato da je fenomen nestanka dece prisutan. I sad pazite, mesto gde se proslavlja najveća, ajde da kažemo fešta noći veštica, je Los Angeles, deo grada se zove Zapadni Hollywood, ulica se zove Santa Monica Boulevard, to je najpoznatije okupljalište homoseksualaca i lezbiki u Los Angelesu i na proslavi Noći veštica okupi se preko pola miliona homoseksualaca i lezbijki da proslanja noć veštica. To je vrlo simptomatično. Ja ne, ja ne kažem da oni tamo prinose žrtve. Da. Nije, nije, nije smijeno da se prinose ljudske žrtve. Ali pogledajte tu takav oblik ponašanja. Sve ove činjice o kojima smo govorili, i ovo što policajci uče, što da. je u praksi prikazano, i vezano za sidu, i vezano za obožavanje noći veštica, i vezano za mnoge druge stvari o kojima možemo da pričamo, ukazuje na jednu, ja smatram, patologiju Znači, na jedno, na jedno bolesno stanje za koje se ismatralo do pre 1983. godine a, medicina je to prihvatala kao, kao bolesno stanje i zato smatram da je potrebno da ljudi, homoseksualci a, i oni koji nisu ili oni koji imaju sklonost ka tome, koji o tome razmišljaju, da se upoznaju sa činjenicama pre nego što donose određene odluke i pre nego što krenu da razvijaju određene navike. Jer, evo, pričat ćemo u emisiji o tome kako se postaje homoseksualac. Dobro, ali prije nego što počnemo o tome da pričamo, malo čas ste rekli da ovaj, se ne poštuje institucija braka, da je zaljubljivanje jedno bolesno stanje. Pre braka, zaljubljivanje pre, pre braka. Dobro, ali sad mi recite, da li se i heteroseksualci zaljubljuju prije braka isto kao i homoseksualci? E, da li to znači da smo onda mi e, cjelokupno bolesno društvo? Jer danas je zaista popularno to da, da se svi zaljubljuju prije braka. Pa, e, da li smo mi bolesno društvo ili nismo bolesno društvo i da li je ovo čovečanstvo bolesno ili nije, mislim da to možemo da vidimo na bilo kom primeru koji, koji uzmemo da analiziramo. Ovo naše čovečanstvo je izuzetno bolesno. Znači, pogledajte kako ljudi danas stradaju. Mi danas imamo a, e, razorenu porodicu. Mi imamo a, e, maloletničku delikvenciju koja se a, eksponencijalnim zakonom povećava. Vi kad pogledate stanje u našem društvu, ja ću navesti primer mog kolege, doktora Vlajka Panovića, koga možete pozovete u studiju da vam priča, on radi na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu i bavi se problemom i narkomanije i tako dalje. Znate, on kaže, on kaže, mislim, evo ja ću biti slobodan da njega citiram, nadam se da mi on neće zameriti, ali on kaže, roditelji su katastrofa. On leči narkomana, a njegov roditelj donosi a, svom sinu drogu. To je strašno. Znači, zašto su deca, pazite, ja imam decu. Deca su kao, kao glina. Vi njih možete da oblikujete i možete od, od vaše deteta da napravite zaista sjajno, sjajno biće. Ako mu posvetite vreme. Ali danas eh, roditelji jako malo posvećuju pažnju. A zašto roditelji svoje deci eh, posvećuju malo vremena? Zato što, rodit, zato što te osobe koje su ulazile u brak, one, nisu, one su ulazile u brak zato što su se zaljubljivalje, one nisu ulazile u brak zato što su htjeli da imaju decu, To im nije bio najvažniji razlog. Jer da su hteli da imaju decu i da su o tome razmišljali, oni bi rekli čekaj malo da vidimo kakva je ta osoba, da li ono stanje stanju dođe da u bračnu zajednicu, pa bi konsultovali neko ko je iskusniji, pa ovo, pa ono i tako dalje. Ali ljudi ulaze da, pa se zaljubljuju. Znate kako pitaju malo dete? I, ali evo pogledajte od malih nogu kako se deca vaspitavaju. I kako deca odrastaju. Kad izađete ispred kuće, mala deca se igraju tako što se dečaci igraju sa autićima i puškama i, i svoje muške igre, A devojčice se igraju ovamo sa lutkama i sa nekim drugim stvarima. Totalno druga vrsta igara. Međutim, onda ih mi nasilno spajamo u razrede i onda idu na pitanja ko ti je simpatija. To deca uče u školi, imaju dnevnike, ko ti je simpatija, ko je ovo. I onda ulazi u jedan neprirodan odnos, umesto da razmišlja o tome da se osposobljava za najvažniju instituciju i za najvažniju karijeru, a to je stvaranje dobrih ljudi. Jer će sutra ta deca, kao što, su, kao što je bilo slučaj sa našim precima, da ta deca brinu o svojim roditeljima, A ne da roditelji žive od neke bedne penzije, nego mi smo ulagali u decu i sada ta deca brinu nam. I to je jedna od Božih zapovesti, poštoj oca i majku. To nije samo poštoj u smislu nemoj da ih vređaš i da ih psuješ tako je, nego treba da brineš o njima. Kada oni ostare, kao što su oni brinuli o tebi kad ti si bio mali. Mislim. Ali dobro, zar nije pri, prirodan odnos spajanje muške i ženske djece, evo sad? Pa pazite, evo, evo, evo ja, ću va, ja ću vama da postavim to pitanje u svetlu činjenica. Da li je prirodan način spajanje muške i ženske djece? A, Zar nije lepo da i mladić i devojka, i dečak i devojčica, i mladić i devojka, čuvaju svoju polnu čistotu? Zar nije lepo da se devojka sprema za svog princa, a da se mladić sprema za svoju princezu? I zar nije lepo da kada princ dolazi da traži princezu, da postoji jedna, jedna procedura da se on raspita kakva je to porodica. Da li je to zaista porodica princeze ili je to porodica uličara, razbojnika, nemoralnih ljudi, lopova, skitnica, preljubnika. I zar nije u redu da mi našu decu na takav način vaspitavamo, pa kada i da ih, za, da ih zaštitimo od takve vrste zaljubljivanja. Zaljubi se ti u, nje, u njen karakter ili u njegov karakter. U to treba da se zaljubiš, a ne da se ti zaljubiš u njen fizički izgled. Znate, mi treba, ono, ono što je nama dato i što je najvažnije što mi imamo, to je dostojanstvo. I mi, ako prihvatamo koncept da smo stvoreni i da postoji tvorac, i zato je to jedna, jedna vrlo bitna stavka i vezano za priču o homoseksualizmu i, i, i odnosu, tom polnom odnosu. Znate, ako smo mi stvoreni od strane tvorca, koji je opisan kao car svemira, neko ko je stvorio ovaj svet i dao zakone, onda mi imamo status carskih sinova i carskih čeri. Jer pazite, nama život nisu dali biološki gledano naši roditelji. Nama naši roditelji samo prenose život. Tvorac je davalac života. Znači, ako nama se nas je stvorio isti tvorac, zato bismo trebali svi da budemo braći i sestre, tako bi trebali da se obhodimo, a ne da. da, se, da se mrzimo i da se ubijamo. E sada, ako je car neko ko je naš otac, da smo mi predodređeni da budemo carski sinovi i carski kćeri, pa hajde da se tako ponašamo. Ne priliči jednom carskom sinu da bludniči, da menja žene, da skita, da ne priča sad o polnim bolestima. Mnogo veće masakriranje čoveka je To duhovno masakriranje i to istraživanje pokazuje šta pok najviše mlade ljude povređuje. I šta ih najviše pogađa? Raskid sa partnerom. Zašto? To je masakriranje duhovnog skeleta čoveka. I zar mi ne bi trebali da čuvamo svoje duhovno zdravlje? I da našu decu učimo? Sine, taka i taka stvar. Pazi na to, to, to i to. Zar ne bi trebalo i zakonima da, ograni, da, da, da sprečimo širenje smrti? Pa pazite, znate šta znači kad vi dopustite da Od, odrastaju deca bez vaspitanja, bez, bez obrazovanja. To su strašne stvari. Da, odgovor na vaše pitanje je da je naše društvo i da je ovo čovečanstvo jako bolesno. Mi možemo da kažemo da smo manje bolesni nego možda neki drugi narodi, jer bi mogo da vam pričam šta se tamo radi, mnogo gore stvari koje se ovde rade. Ali dobro, kada ste malo čas spomenuli da, se, da je dozvoljeno i normalno zaljubljivanje tek poslije braka, odnosno u toku braka. Šta ako se za vrijeme braka skonta, odnosno shvati da, da ovaj, nisu jedno za drugo? da, da ne odgovara karakter muškarca ženi ili karakter žene muškarcu. Pa evo ja Šta se, da, da, da, da može doći do razora braka, bez obzira što se gledalo prije, e, da li je iz dobre porodice, da li je to neka princeza o kojoj ste vi pričali ili princ? Pa znate šta, to je sad jedan koncept koji bi naše bake i deke vrlo lako shvatile. Mlađi ljudi, ovo što ću reći, će shvatiti racionalno, ali na nivou emocija, evo da vidimo koliko će da, koliko će da, da shvate. Vidite, Zašto su ljudi nekad ulazili u brak? Evo, navešću vam odgovor na to pitanje, možda slikovito, a, pošto naš centar otvara predstavništvo u Izraelu i tamo ima dosta religioznih ljudi. A, religiozni jevreji su izuzetno uticajni u državi Izrael, ima puno religioznih muslimana. Kada vi pitate jednu religioznu jevrejku, znači ona ovako izgleda potpuno isto kao i druge devojke, samo što su ima pokriveno telo, mislim nije demode, ali je znači pokriveno telo, znači vi ne možete da vidite njene obrise tela, možete samo <laughs> da nas slučajete, ali da. nikome to ne pa napad. Znači ona nosi široku garderobu, kažem nije demode. Ako ta devojka se s vama upozna na nekom predavanju ili na nekom druženju i tako dalje. I vi dođete i ona, i ona vidi da ste vi ozbiljni, da ste pobožni, da znate da radite, da ste, da ste muškarac u pravom smislu reči. Ako vi nju zaprosite, Znate šta će ona vas da pita? Ne. Pre nego što vam odgovori da li hoće ili neće, ona će vama da postavi jedno važno pitanje. Ja želim da imam troje dece ili petro dece ili više. Jel možeš ti da izdržavaš meni petro dece? To će ona da vas pita. Znači, pazite šta je razlog zašto on nalazi u brak. Ona će da kaže, vidi, mene ne interesuje karijera, ja nemam nameru da radim. Ja nemam nameru da idem na fakultet. Ja mogu da radim neki online fakultet. Ja hoću da se posvetim deci. Ti sinovi će sutra o meni da brinu, oni će da me izdržavaju. Ja hoću da živim sutra, ja hoću da živim sa mojom decom. Ja sam se od malih nogu igrao sa lutkama, a sad hoću da, da budem sa svojom decom. Da li ti možeš da državaš mene i od dece? Mene ne interesuje da li si ti obućar, taksista, elektroinženjer, lekar, ne. Jel ti možeš da državaš mene i petro dece? I onda ovaj mladić kaže, pa znaš, ja sam student, ali mi ćemo zajedničkim snagama, ja radim u nekoj firmi, nije baš neki posao, ali mi, ćemo, mi ćemo zajedničkim snagama da stvaramo porodicu. Onda kaže, doviđenja. Pazite šta nju interesuje. Ona ulazi u brak zbog dece. Idemo jedan korak dalje. Vi imate u setom pismu opis kako su ljudi nekada imali više žena. To je koncept poligamije. Da. I to je jedna kontravezna tema. Ali ja hoću kroz proces poligamije da vam dam odgovor na pitanje koje ste postavili. Pogledajte kako su nekada razmišljale devojke. Ona kaže, ja hoću da imam decu. Hoću da ta deca budu sinovi i čerke znamenitog čoveka koji je pošten, koji je moralan, koji će da obezbedi vaspitanje moje deci. Znači, meni ne treba muž da me zabavlja. To meni, to meni, to meni ne treba. Znači, devojka kaže, ja hoću da imam, da stvaram najveće bogatstvo u svemiru, da stvaram ono zbog čega je tvorac stvorio ovaj svemir, a to su dobri ljudi. Isto tako razmišlja jedan muškarac. Ja tražim devojku koja će mi biti saradnik u stvaranju dobrih ljudi. Ne možete vi da imate dobru decu ako nemate dobrog, dobru suprugu, mislim, kao muškarac. E sada, I onda on gleda tu devojku kroz sledeću prizmu i kroz sledeća pitanja. On kad vidi devojku, kako razmišlja, na primjer, savremeni mladić. Savremeni mladić kad vidi devojku, on razmišlja da li ona lepa, da li je zgodna, da li je dobar seksualni objekat, da li se smeje na njegove neozbiljne šale i prigovore i da li mu odobrava za sve to neozbiljno kako se on ponaša ali je seksu, bitno je da je ona seksualni objekat, to je to mu je ekstremno važno. Međutim, praksa pokazuje da to brzo prođe i da od toga ne može, da na osnovu seksa zajednica ne može da funkcioniše. Ozbiljan mladić, a tako su razmišljali naši preci, oni su devojku gledali kroz prizmu pitanja kakva će ova devojka da bude sutra majka i supruga. Kakva će ona biti saradnik u stvaranju najveće bogatstva, to su dobri ljudi. Razumete? Da. Tako da, Šta devojka traži? Devojka traži mladića koji zadovolja te kriterijume. I ne samo to. Devojka traži garancije. Znači, ako taj mladić, zato postoji neko tu koji je bio menadžer, zato postoji, to u narodu zovu navodađi. Znači, postoji menadžer koji zalaže svoj obraz, koji zalaže svoj autoritet, svoj kredibilitet, i on daje garancije i jednoj i drugoj strani, i devojci i mladiću, i njihovim porodicama. Što znači? ko je mladić sutra počne da se ponaša neozbiljno, Na primjer, počne da pije, počne da maltretira ženu. Onda njegova braća i njegovi stričevi i njegov otac treba da dođu da ga, i da mu kažu, vidi, prijatelju, nema <laughs> sine ili bratanac ili sinovac. Ne možeš tako se ponaš. Znači, ne možeš tako se ponaš. Znači, ćeš da budeš sankcionisan. Znači, devojka dobija garanciju njena porodica da Mladić ne može da se ponaša. I on kad bi hteo da se ponaša destruktivno, ima neko ko će da dođe, narodski rečeno, da ga uhvati za uvo i da kaže, vidi prijatelju, tako ne može da se ponašaš. Ja mogu sad da vam pričam kako je bilo u vreme, <laughs> na primjer, Šćepana Malog, znamenitog vladara Crne Gore. Evo da navedem možda taj primer, ovaj, bit će gledalcima, ja verujem, interesantan. Kako se to rešavalo na nivou porodice, a ne treba neko sa strane da dolazi da rešava problem. Da. Desilo se ubistvo u nekom selu i pozvali su Šćepana Malog, koji je bio vladar i glavni sudija. I on je došao tamo i došao u kuću, kaže koliko su ubili, ubili su tog i to. Kaže koga je ubio, svi su videli koga je ubio. On je došao u kuću oca i braće ubice. Mm -hmm. I mhm. pitao, gde je vaš sin? Oni kaže, ne znamo. Ne znate. Kaže, imate dva dana da ga nađete. Znači, vi ćete ga, ako ga ne nađete, onda ću ja dođem s vama da se obračunam. Oni su, I Šepan Mali je otišao, oni su ga za par sati doveli. I nazvali su vladare i rekli, dobro, on se sakrio tamo u petom selu u nekoj štali i tako dalje. Oni su ga doveli i onda je on došao Čepan Mali i rekao je sada ćete vi da ga sankcionišete. Svako je po delima njegovim. I taj, znači oni su morali da ga likvidiraju i da se s njim obračunaju. Znači, vi morate da date garancije kad ulazite u brak. To je, nikako čoveka ne možete više da povredite, nego da uđete s njim u brak i da ga duhovno povredite. Dobro, da li onda vi smatrate da iz tih nezdravih brakova se upravo rađaju uh, ljudi skloni homoseksualnosti? Sjajno pitanje. Odgovor je potvrdan, jer vidite, čovek, kada govorimo o polu, pol čoveka se determiniše na pet nivoa. Da biste bili, ne znam, muško, treba da imate pluseve na svih pet nivoa. Da. Genskom, hromozomskom i tako dalje, ne nabrajem. Da biste bili, ne znam, žensko, trebali da imate minuse. Ili obrnuto, da ne bude da je da, da. minus negativno, ovaj, a, žen, a plus pozitivno, da onda da kažemo da je, da je kruna stvaranja ovaj, našeg sveta bila stvaranje žene. Znači, žena je stvorena kao kruna stvaranja, da ne bude da da su muškarci u tom smislu, ovaj, da ih ja favorizujem. U svom slučaju, a, čovek zbog nezdravog načina života, zbog destruktivnog načina života koje ljudi biraju, u porodicama takvim dolazi do toga da se nasleđuju određeni deformiteti. Uh mhm. -huh. Tako da čovek može da se rodi bolestan na razne načine. Kada, kada ljudi nezdravo žive, na primjer, to se najviše i naj, najbolje, nažalost, primećuje kod e, narkomana. Znate, narkomani kada uđu u brak, njihova deca mogu da se rode, tu je, tu je verovatnoća znači, veoma velika da se rodi dete sa nekim deformitetom koji je baš onako vidljiv i težak. Zašto? Zato što su roditelji živjeli na jedan način koji nije dobar. Da. Roditelji mogu da žive na neke druge načine koji nisu dobri i da se od različite vrste deformacija prenose na potomstvo. I sada se ljudi rađaju sa različitim deformacijama ili sklonostima lošim. Naprimer, neko može da bude više sklon homoseksualizmu ili alkoholizmu. I sad vidite, rodi se muškarac, dečak, koji je malo isfeminiziran. Rodi se devojka koja kad poraste onako je malo muško banjasta. Rode se e, dečaci sa nekim drugim anomalijama ili devojčice koji su prznice, loš karakter, u tom nekom smislu temperamentni previše i tako dalje. Ali vidite, kada čovek ima neku lošu sklonost, on može da se bori protiv te sklonosti. Znači, ako neko ima sklonost ka nečemu, on može da se protiv toga bori i da razvija ono što je pozitivno, a da potiskuje ono što je loše. Ja ću navesti kako se to radi u suprotnom smeru. U negativnom smeru. Naprimer, u zemljama trećeg sveta gde cveta dečja prostitucija, kao što je, na primer, Indonezija, kao što je, na primer, e, Tajland, odnosno Tajvan, vi imate da roditelji svoju decu koriste za, evo, na primer, Indoneziji, koriste za maloletničku prostituciju. Onda dolaze ljudi iz sveta koji, to, koji žele odnos, seksualni odnos sa decom, i onda oni iznajemljuju svoju, svoju sin, svoje sinove i čerke za 10 dolara dnevno, sinovi čerke od 14 godina, od 15 godina, od 12, 13. I sada, pošto su takvi roditelji, po znacima navoda roditelji, a, na, da tako porebećeni, pogledajte kako oni razvijaju određene sklonosti kod svoje dece. Naprimer, rodi se sin. Pošto takav sin a, nije dobar za biznis, za prostituciju, jer se više traže devojčice, a ne ovaj, dečaci, Pazite šta rade takvi roditelji. Rodim se sin, oni su tužni što im se rodi sin, suprotno crnogorcima koji, da. ili, ili nama kada ovaj, kad, ovaj, više volimo ovaj sinove. Međutim, oni više vole čerke zbog toga što se bave time čime se bave. I sad ako se rodi sin, pazite što oni rade. Oni kupuju apoteci ženske hormone i ubrizgavaju svojim sinovima ženske hormone. Da. I onda taj sin, taj dečak kako raste, on se feminizira. Počinju grude da mu raste, počinje da se deformiše iz muškarca, mislim, u, u, u nešto što on nije, što ne bi trebao da bude. I on se zaista, njegov, njegov polni organ degeneriše i u jednom stadijumu, tamo sa 12, 13, 14 godina, obavi se hiruški zahvat gde mu se otkloni a, njegov muški polni organ i napravi se nešto što će ličiti na ženski polni organ. On može da vrši a, malu nuždu, to se napravi, postoje, a, lekari su u, koji se bave tim stvarima za novac to vrlo razvili, i vi imate da se podstiče jedan drugi, a, jedna druga sklonost. Sklonost ka nečemu što je loše. Ka prostituciji sada jedan dečak postaje devojčica. Zato što treba za... E sada, ako mi prihvatimo adekvatan sistem vrednosti, mi možemo da razvijamo one sklonosti koje su pozitivne. I zato je polni odnos. To nije fiziološka potreba čoveka. Čovek ne mora da ima polni odnos. Čovek može da živi bez, bez toga. Kaže, ne može čovjek da živi bez seksa. To nije tačno. To je, to je besmisleno. To nije naučno. To je, to je, to je, to je, to je absurd. Fiziološka potreba nije polni odnos. Polni odnos se postiče u glavi. Kako čovek dolazi u stanje da želi da, da, želi da ima polni odnos? Tako što o tome razmišlja. Tako što misli o tome. Znači, mi umom možemo da postičemo ili da ne postičemo naš polni odnos. Ako smo mi zdravi ljudi, mi onda ćemo da taj svoj potencijal čuvamo za brak, za porodicu i da posličemo polni odnos kada je vreme tome i kada bi trebalo to da radimo i to se rešava umom. Ljudi koji ne mogu da kontrolišu svoj polni odnos, oni su veoma slični životinjama, nažalost, znate kako se životinje ponašaju kad ih uhvati takvo jedno stanje, znamo kad, kad imaju određeni periodi u tokom godine kada se određene životinje pare i postoje, ljudi, postoje životinje koje se tako ponašaju kako se ponašaju, a, a ljudi se ponašaju na sličan način i onda ovaj, ne treba da čudi ta, <laughs> ovaj, ta, ta reč na hebrejskom jeziku na kome je pisano sveto pismo, ovaj, dakle u, u svetom pismu postoji reč za glupog čoveka, kaže se beir, koji potiče od reči baar, što znači stoka. Znači kada čovjek počne da se ponaša kao stoka, onda on se ponaša na takav način koji priči stoci, međutim čovjek je stvoren da bude a, e, carski sin, odnosno carska či, i trebao bi da se ponaša na način da razumom razmišlja o tome kad, kad će da postiče svoj polni nagon, da razmišlja o tome šta jede, da razmišlja o tome s kim se druži, da razmišlja o tome šta, šta govori, a ne da mu reč izlazi iz usta samo i da priča besmislice i tako da je, da razmišlja o tome kako se ponaša i da na osnovu svega toga kako se ponaša, čuva ono što je najvažnije što mu je dato, a to je dostojanstvo. Dostojanstvo je nešto najvažnije što mi imamo i što nas razlikuje od svih drugih stvorenja. Dobro, kažete da je homoseksualnost bolest. Kako vi u okvir, odnosno u okvir vašeg instituta otvoreno je odjeljenje jel, za liječenje od e, homoseksualizma. Na koji način vi možete pristupiti liječenju, kako kažete, tog oboljenja? Da, u okviru našeg instituta za prirodnu medicinu a, postoji otvoren centar za lečenje homoseksualizma. A, ta ideja je potekla a, prošle godine kada je trebala da se organizuje gej parada u Beogradu, pa je otkazana. A, ono što je činjenica to je da u svetu postoje centri za lečenje homoseksualizma, najviše ih ima u Americi i u Izraelu i pod e, i, i situacija se tako razvijela da pošto je taj ta bolest, odnosno taj fenomen koji neko neće nazvati bolešću, počeo da se širi na našim prostorima i da se promoviše, mi smo želeli da damo jedan doprinos jednoj drugoj strani koja zastupa jedan drugi koncept, da iznesemo naučnu argumentaciju, da mhm. ljudi se upoznaju i da donesu određene zaključke, jer ako živimo kako nam se priča u demokratskom društvu gde mogu da se iznesu sve strane, iako vidimo da nije baš to tako da se iznose, nego se uglavnom promoviše samo jedna, jedna vrsta informacija, ovaj, hajde da ponudimo i drugu, drugu stranu i da objasnimo ljudima koji misle da nisu bolesni, da su zaista bolesni, da. a onima koji smatraju da su bolesni, da imaju kome da se obrate i da, mog, da može da im, se, da im se pomogne. Dakle, problem homoseksualizma, kao što sam rekao na početku emisije, je sličan problemu a, promiskuiteta, a, a, problemu preljubništva, problemu kada ljudi a, menjaju partnere. Znači, problem je, se rešava u glavi. Čovjek mora da prihvati adekvatan sistem vrednosti. Čovjek a, mora da prođe Čovjek prvo mora da bude svestan da je to loše. Po prirodi stvari čovjek je tako stvoren da onaj ko radi nešto što je loše, čovjek ima nešto što mi narodski zovemo savest. Znači, postoji jedan mehanizam. Svidjelo se to nekom ili ne, postoji jedan mehanizam koji je tvorac svakom čovjeku dao, to je savest, da čovjek se pali crvena lampica kad radi nešto što je loše. Odmah dobija jedan, jedan, jedan, jedan povratni efekt kada mu se pali lampica i kaže vidi ovo nije dobro. I postoje ljudi koji zato što se nešto reklamira, na primjer reklamira se a, alkoholizam, reklamira se, reklamiraju se javne kuće, reklamira se ovo. I onda ljudi upražnjavaju nešto od toga i nakon toga se loše osjećaju. Osjećaju se zaista loše i onda treba im pomoć. Istraumirani su. Ja mogu da vam pričam e, slučajeve ljudi koji su ulazili u takve odnose i sa osobama suprotnog pola i devojka ga ostavi i toga tako potrese, ja znam konkretno jednu, jednu osobu, da se on tako potrese da dobije diabetes. Jer šećerna bolest diabetes se ovaj, između, glavni razlozi, uh, uzroci, ovaj, glavni uzroci diabetesa su masna hrana i stres. I sada, a, kada dođe pacijent, ili kad se neko zainteresuje da nas kontaktira, mi mu objasnimo zašto je homoseksualizam bolest, da tome razmisli. Neki dođu pa kažu kako vas nije sramota da vi nešto da. nazivate bolest, onda, onda mu ja objasnim. Kažemo mu, vidi, Prijatelju, činjenice su te, te, te i te. Znači ti, znate, mnogi ljudi misle da oni su alkoholičari i da je to dobro. Mnogi misle da e, menjaju partnere i da je to dobro. Znači, evo ti činjenice da shvatiš da si bolestan, da imaš problem. A posljedice toga su te, te, te i te. Znači, ako hoćeš da se lečiš, prvo je potrebno da u glavi shvatiš da je to problem i da taj problem može da se reši samo fizičkom i duhovnom detoksifikacijom. Znači, u zdravom telu, u zdrav duh. Znači, moraš da počneš da zdravo živiš. Da je očistiš organizam od svih otrova. Da znate, čovek koji je pod dejstvom narkotika, pod dejstvom alkohola, on je mnogo više sklon a, seksualnim perverzijama i između ostalog i homoseksualizmu. Znači, ti moraš da se sklinješ sa svih otrova. Znači, nema duvana, nema kofeina, nema alkohola, nema energetskih napitaka, energetskih, to je otrov. Da. Nema rafinisanih proizvoda. Oni su puni MSG-a, monosodium glutamata, vi možete taj, to imate u svim ovim namirnicama koje kupujete na kiosku. Vi kad stavite MSG u, u izmet, izmet će da bude ukusan. U džubre, džubre će da bude ukusno. I od svega možete napriti da bude ukusan artikal, ali to je nezdravo. Znači, možeš da konzumiraš ono što su jeli tvoji preci, ono što je sa pijace. Znači, čovjek je stvoren da mu najviše odgovara biljna hrana i čovjek je mašina za, za, za, za biljnu hranu, na biljnu hranu, na biljni pogon, može da konzumira namirnice životskog porekla, kao zamena što se više na prvostepenoj hrani, na biljnoj hrani, jer biljke su jedni proizvođači hrane na planeti Zemlji, životinje i ljudi su potrošači ili konzumenti, to ćeš biti zdravi. Pa onda da piješ dosta vode, čiste vode, dve trećine našeg organizma je voda, pa da budeš fizički aktivan. Najzdravija fizička aktivnost je rad u prirodi, šetnja u prirodi, fizička aktivnost, tu radi svi mišići kad radite u bašti, u voćnjaku. To nije mnogo popularno, neko će da, da kaže da ste seljak, zato što zato što živite u prirodi. Biti seljak danas je uvreda, iako, znate, to je poremećen sistem vrednosti. Ovaj. A, onda čovjek treba da se odmara adekvatno. To isto se ljudima ne sviđa. Znate, uveče 8, 9, 10, zalaskom sunca uči se prirodni hormon melatonin koji čoveka podmlađuje i regeneriše. Da. Sad, znači, treba da idem u 9 da spavam u 10. Pa da, treba da ideš u, pro, na, u provodu 5 ujutru, u 6, kad izlazi sunce. Ta treba se probudiš da posmatraš izlazak sunca. To je pravi provod, a ne da budeš u zadnjenoj prostoriji i da uništaš svoje zdravlje. Mnogima se to neće svideti. Treba da se izlažeš određeno vremenski period suncu. Produkuje se D vitamin, takođe se luči melatonin. Takođe, istraživanja pokazuju ljudi koji su religiozni su mnogo zdraviji. Da se, da, dakle, da se čita jedno duhovno štivo, da se, da se sluša dobra muzika, da se skloniš od svega onoga što je loše. I onda ide duhovna detoksifikacija, da razmišljaš o pozitivnim stvarima. Jer zakon ljudskog uma je da se pretvara u ono što ume pred očima. U šta gledaš, u to se pretvaraš. Znači, ti treba razumski da znaš ovo nije dobro i da se sklanjaš od toga. To što se ti navuko na neki oblik ponašanja, to je pitanje čisto navike. Jel vidite kako nastaje navika? Čovjek je dizajniran tako da može da se navikne na svaki oblik ponašanja. I pozitivnog i negativnog. Pogledajte kako ljudi postaju alkoholičari. Nećete naći nijednog čoveka koji je prvi put kad je probao rakiju, da mu se to svidalo. Ali probao je prvi put, bilo mu je gorko, ali svi oko njega ohrabruju, bravo, svaka čast, I onda je on vidio da i drugi su se navikli, da im je postalo zadovoljstvo i onda on upražnjava to više puta. Kad neku aktivnost Kad neku aktivnost upražnjavate više puta, dolazi do formiranja hemijski veza između moždanih ćelija i formira se navika. I onda vam to postane zadovoljstvo. Tako možete da čovjek da se navikne i na a, homoseksualizam, i na preljubu, i na ovo, i na ono, ali ono što je manifestacija svih loših oblika ponašanja, da posle toga sledi pakao, sledi jedno jako loše osjećanje, čovjek ide ide dole. Neki to priznaju, neki ne priznaju a, krajnji cilj svakog našeg ponašanja i svakog oblika našeg ponašanja bi trebala da bude stvaranje dobrih ljudi. Znači, da li je nešto što radim u funkciji stvaranja dobrih ljudi? Ja treba ono što radim, ono što jedem, ono što mislim, da me osposobljava da stvaram dobre ljude. Jer najveća je sreća ako mogu nekoga da obradujem, ako mogu nekoga da unapredim, ako mogu za nekoga da živim. Ulaganje u ljude, imati prijatelja, to je najveća vrednost. Znači, imamo i svrhu svog ponašanja. Znači, ti imaš loše navike. Razmišljaš o lošim stvarima. Naučio si se u tom društvu u kom si odrastao, odrastao si u porodici bez ljubavi. Znate, roditelji ga šutiraju, bace ga na ulicu, on dođe, na primjer, među heavy metalce, ili neke druge, ili ne znam, pijanice, ili neke huligane, razbojnike. Ho, desi prijatelju, potapšu ga po ramene, evo ti jedno pivo. I on tu dobije neku dozu ljubavi. On će da popije to pivo bez obzira što mu odvratno, ali da bi bio deo tog društva će dobiti malo ljubavi. Razumete? I onda on uđe u tu priču i razvije neke loše navike i onda dođe sa lošim navikama. I onda on dođe i onda mu se kaže, znači, treba da razviješ pozitivne navike, a ove loše navike da potiskuješ, da bi one iščezle. Mhm. Znači, nemoj da razmišljaš o tome, ne razmišljaš o ovome. Upražnjavaj dobre stvari, a nemoj da upražnjaš loše stvari. I zato i lečilišta prirodne medicine, kao što je ovo lečilište koje mi sad planiramo da otvorimo u podnožju Fuške gore, a, se zovu lifestyle centri, što na engleskom znači centri za promenu načina života. Tu ljudi dođu, to je jedan prirodni ambijent kao na selo, i vi dođete kao da ste došli kod bake na selo, vi tu dođete, jedete prvostepenu hranu, a, u kuhinji se učite kako se sprema zdrava i ukusna hrana, pa izađete malo u šetnju, pa pijete izvrsku vodu, pa onda radite malo u bašti, pa se odmarate na vreme, pa razgovaramo o lepim stvarima, pa vi postavljate pitanja kako ovo, zbog čega ono, pacijent pita, zajedno se družimo. Znači, to je jedan odnos prijateljski između lekara i pacijenta, gde se on uči da zdravo živi i usput se leči i kada nas, nastup, e, napusti tu instituciju, on kući treba da nastavi takav način života. Da. Znači, razvijanje pozitivnih navika. Jer pogledajte šta su vodeći uzroci bolesti i smrti u samom svetu. Na prvom mestu nezdrava ishrana, na drugom mestu pušenja, na trećem mestu alkohol. To čini 80% svih savremenih bolesti. Znači, odbaciš ono što je loše, potisneš te loše navike, a razviješ pozitivne navike. Tako i sa homoseksualizmom. Znači, evo sad je nedavno bio jedan pacijent i, a, mislim, pacijent je stvarno, kad ga vidite, ono nosi ogrlicu sa pentagramom, a, ovde ima tetovirano sve, sve videće oko, ima body piercing ovde, ovde ispod je izbušio donju usnu i on ima problem. I on kaže, ja imam problem sa homoseksualizmom. Prekontaktirao preko e-maila, onda smo se sreli i tako dalje. I onda mu ja objašnjam celu ovu priču da. i on shvati razumski i krene da razvija pozitivne navike. I tako je sa svakom bolešću. Ono što je vrlo važno da se istakne jeste da ne postoje neizlečive bolesti. Postoje samo neizlečivi ljudi. I na našem sajtu zakonizdravlja.com uh, gledalci mogu da pogledaju svedočanstva ljudi koji su se izlečili od raka, od diabetesa, imate slučajeve da su da ljudima, rekli su im da im je propalo očno dno od diabetesa. Međutim, kad čovjek počne zdravo da živi, otkloni se diabetes i čovjeku se vraća vid. Evo, jedan naš pacijent je nedavno ovaj, u jednom selu u Crnoj Gori, posle meseci i po dana terapije je kupio ovce i ja znam kad sam prvi put došao kod njega, on me, nije me prepoznao, ka, moja, njegova supruga me je pre, ovaj, predstavila njemu i izvodila ga ispred kuće da se sa mnom pozdravi zato što čovjek ne vidi. Posle meseci i po dana on je kupio ovce i sada trče za ovcama. Znači, zaista čovjek organizam ima velike potencijale da ozdravi, da unapredi zdravlje. Znači, ovo je priča ne samo za bolest, nego i za zdrave ljude. Da. Hajde da unapredimo svoje zdravlje. Naš, potenci, naš organizam ima velike potencijale. Ako mi našem organizmu pružimo ono što njemu treba, to će biti nešto neverovatno. Organizam može da pobedi svaku bolest, jer su potencijali zaista veliki. Možemo da razvijemo svoj organizam do neslučenih visina dobro, evo, pričamo da je homoseksualnost bolest. Da li se možda plašite da, da vas mogu karakterisati da širite homofobiju? Da li bi se vi možda e, mogli upustiti u debatu da čujemo i drugu stranu priče? Kako da ne? E, mislim da bi bilo korektno da se čuje jedna i druga strana. Do da. sada smo samo slušali jednu stranu, isto kao što je bila priča i sa svinskim gripom. Znači, sluša se samo jedna strana. Korektno je da se čuje druga strana po pa, ovoj strani. Ja sam zaista zahvalan vašoj televiziji što se odvažila da, da a, emituje drugu stranu ove priče i a, nije nikakav problem da se napravi debata. Ja sam imao priliku da debatujem i sa ljudima koji su tvrdili da je svinski grip realnost i opasnost i da treba da se vakcinišemo. Ja sam zastupao jednu, jednu drugu, drugu opciju, da je svinski grip jedna velika prevara i mi smo debatovali i razgovarali. A, nisam siguran da bi ti lekari ovaj, ponovo sada izašli da debatuju sa mnom na tu temu i nisam siguran da bi neki psihijatar pristao na debatu ovakve vrste, da. zato što je savremena medicina, nažalost, tako postavljena, to je fakat i to eh, mislim da svako može lako da vidi, da postoji a, eh, jedan monopol, jedna kontrola nad eh, savremenom medicinom od strane farmaceutskih kompanija i od strane ljudi koji kontrolišu savremenu medicinu. Znači, savremena medicina je postala biznis, nažalost, da navedem podatak da u Americi treći vodeći uzrok smrti je neadekvatna medicinska usluga. Znači tamo gde se najviše novca ulažu u takozvanu medicinu, a, loši lekovi, neadekvatno prepisani lekovi, nepotrebne operacije. Istraživanja pokazuju da preko 90% operacija koja se izvodi u Americi i u razvijenom svetu su mhm. nepotrebne, ali tu se uzima veliki novac, na, su operacije veoma skupe. Znači, Sara medicina je postala biznis. I sada kada se, raspri, kada se pokrenula priča sa svinskim gripom, Nije na lekar. Vi ste teško mogli nađete lekara koji je smeo da izađe, evo na našim prostorima, koji je smeo da kaže a, šta je svinski grip i cela ta priča. Zašto? Zato što su oni u sistemu. I sada oni neće da izgube posao. I oni su u sistemu, tako funkcionišu i nastavnici biologije, koji moraju da predaju teoriju evolucije, bez obzira da li u nju veruju ili ne veruju, da ne bi izgubili posao. Tako isto kada je u pitanju homoseksualizam. Ja ne verujem da bi neki psihijatar ili neki lekar smeo da izađe na televiziju i da priča da je ovaj, da iznosi neke argumente u prilog homoseksualizma kao nekog normalnog oblika ponašanja. Ja čisto sunjam. Možda bi se pojavio neko ko bi u, vaš, u kameru vam ispričao i rekao, znate šta, a, homoseksualizam je ok ponašanje i tako dalje i tako dalje i tačka. A sad on ulazi ovaj, da sedne sa mnom u studiju i da o tome a, debatuje, nisam siguran da bi, da, da bi, pristo na, na, da bi neko pristo na, takav vrst, na takvu vrstu razgovora, jer bi to bila jedna vrsta kompromitacije za njega. Sećam se kad su me, na primjer, pozivali da debatujemo na temu da li postoji tvorac ili je sve nastalo slučajno evolucijom. I onda su me zvali voditelji s nekih televizija da, da debatujem sa nekim evolucionistom. Ja sam rekao, nema problema. I posle nekoliko dana oni a, mene ovaj, a, pred, neposredno pred, ono, dan pred emisiju zove me ovaj, a, voditelj i kaže vidi ne, nismo mogli da nađemo nijednog evolucionistu koji hoće da debatuje. Znači oni, da. oni rade posao za platu i oni neće da se da ulazi u sukob sa sistemom, jel zemlja ravna ploča jeste, jel homoseksualizam ok, ok, jel svinjski gri postoji, postoji. Sve što vi kažete, mi slušamo, nažalost tako je i u politici, tako je u nauci, tako je u kulturi, tako je nažalost u svemu. E sada, postoje redki pojedinici koji nisu deo sistema, kao što sam ja, znači ja nisam deo sistema, ja kažem, vidite, ovo je ovako, ovo je ovako. Jer znate, u pitanju su ljudski životi, zaista. I neko ko se bavi naukom i neko ko hoće da sačuva svoje dostojanstvo, zaista ima odgovornost da kaže ono što je istina. Da. Nažalost, danas se dostojanstvo gazi, ljudi gaze svoje dostojanstvo i zato živimo u ovom svetu ovakvom kakav jeste i evo opet mogu da odgovorim na vaše pitanje da li je ovo naše društvo bolesno da ovo naše društvo je jako bolesno odnosno čovečanstvo ovo naše je bolesno veoma mi možemo da kažemo da je naše društvo malo ispred sveta u pozitivnom smislu, jer evo kod nas postoje ljudi koji razmišljaju na drugačiji način, postoje organizacije koje se bore za zaštitu zdravlja naroda i društva, organizuju se protesti protiv e, organizovanja nekakvih takozvanih parada ponosa, mislim isto nikakvi parade ponosa, mislim ne bi trebalo da se ponosimo s takvim stvarima, Tako da, mislim da smo mi, ako se porodimo sa svetom, bez obzira šta oni pričaju u svojim medijama, mislim da smo mi mnogo zdraviji i da kod nas postoji jedno zdravo tkivo na osnovu kojeg može da se stvori jedno društvo koje će biti mnogo zdravije. Tako da mi možemo, iako sad idemo u jednom negativnom smeru, da mi možemo da se uzdignemo ako budemo bili dovoljno ozbiljni i hrabri. Evo i za sam kraj, kako komentarišete gej paradu koja će u oktobru biti održana u Beogradu? Pa znate šta, vidjet ćemo da će biti održana. To ćemo još da vidimo taj koncept ponašanja želi da se promoviše kao nešto normalno. Ja ću vam navesti činjenice kakva opasnost preti od, takvog, od takve vrste ponašanja. Navešću vam a, primer onoga što se dešava u San Francisku. San Francisco je najpoznatiji grad homoseksualaca. Mi smo objavili jedan video koji se zove Nesiguran grad o homoseksualizmu u San Francisku. Taj video su radili religiozni ljudi iz San Franciska i postavili su, e, mi smo ga nabavili i objavili, može da se pogleda na našem sajtu a, i Pogledajte istoriju od grada San Franciska. Kada su se homoseksualci prvi put pojavili iz početka 20. veka u, u San Francisku. Oni su, kad su se pojavili, oni su bili proganjani od strane tadašnje populacije, tadašnje stanovništva, kao jedan oblik destrukcije, bolesti i tako dalje. Homoseksualci su tražili samo da ih niko ne napada. Evo, mi ćemo da budemo tamo negde u ćošku, samo nema da nas, nas, nas proganjate, mi ćemo tamo da živimo i oni su bili uporni u tome i ovi su na kraju pristali. Kako su homoseksualci, kako ih je bilo sve više i više? Onda su u sledećem koraku tražili da postanu ravnopravni. I bili su tome uporni, bori, imali su jak lobby i tako dalje. Kada su postali ravnopravni, Izvinite, molim vas, a odakle im taj jak lobby? ko u stvari onda njih podržava? Pa... Ako je to bilo smatrano kao nenormalno stanje, odnosno bolest. Pa to je sad deo jedne, jedne šire priče, ja sam o tome govorio u, u, u, u mom videu a, koji takođe postoji na sajtu zakonizdravlja.com, a, ko vlada svetom, znači šta je pozina te priče. I to me je pitao nedavno jedan a, a, kamerman kad sam gostovao kad sam radio jednu emisiju baš na ovu temu homoseksualizma i onda on slušao razgovor između mene i voditelja, onda on mene pita, pa čekaj, kome je u interesu da se promoviše e, homoseksualizam. Kome je to u interesu? Kakav je to lobby? A, ja sam godina pitao, mislim, moj odgovor na njegovo pitanje je bilo pitanje, a, da li ti veruješ da postoje ljudi kojima je najveće zadovoljstvo da čoveka povrede, da ga ubiju, da ga zgaze, da ga ponize? Da li veruješ da postoje ljudi koji uživaju u ljudskoj patnji? Ima, ima te oblike a, s, a, gde ljudi sami sebe povređuju, šibaju, muče i tako dalje i u tome uživaju. Da li veruješ da postoje ljudi koji uživaju u ljudskoj patnji? Evo, znaš fenomen da postoje satanske crkve i satanske organizacije gde se prinose, gde uživaju da kolju Znači, kolju životinju i piju njih i masakriraju životinju, pa kuvaju tu životinju u njenoj krvi. Strašne pervezije, pa piju tu krv. I onda prinose žrtvu ljude, decu čak. To je praksa koja se upražnjavala u prošlosti, to nije nešto novo, ali, ali da li veruješ da ljudi uživaju u ljudskoj, u tuđoj patnji? Da li veruješ da to postoji? Pa kaže, činjenice jest, pokazuju da, da zaista to postoji, iako ne mogu da shvatim te umove. A onda ga ja pitam sledeće pitanje. Da li ti veruješ da sve svetske tokove vode takvi ljudi? Jel vi pogledajte, svetska zdravstvena organizacija, mali broj ljudi kontroliše sve lekare na planeti Zemlji. Mala grupa ljudi u svetskom političkom vrhu kontroliše sve svetske političare. Ajde da vidimo koji će svetski političar da im se suprostavi. Pa da vidite kako će da prođe. Naravno, savremeni političari su mekušci i slabići i ne znaju da postoji jedna mnogo jača sila u svemiru od te njihove sile. E sada, šta je pozadina cele te priče? Ko su ti ljudi koji žive u ljudskoj patnji? Opet, tu imate organizacije koje su danas veoma popularne, to su tajna društva. I većina tih ljudi koji su tajni društvima, oni uopšte ne znaju pozadinu te da. priče. Kao što ni lekari današnji ne znaju šta je pozadina Svetske zdravstvene organizacije. Oni su tu, ja sam lekar, imam platu, I šta me briga da će da se daju vakcine ili neće, da li će ljudi, da li će deca da oboljevaju od autizma, da li se daju uh, operacije nepotrebne, važno da uzem pare i tako dalje i tako dalje. Tako ljudi ulaze u tajna društva Pazi, to su tajna društva. Nekada je crkva proganjala ta društva i pozivala ih satanistima. Međutim, a, vrh tajnih društava, kad vi polete, to su ljudi koji direktno komuniciraju sa, sa demonima i sa sotonom. I sad, <laughs> ljudi će reći, e, ovo je sad fikcija što pričaš i tako ne. Ali vi kad, vi kad pogledate ljudi koji kontrolišu sve svetske tokove, to su ljudi koji zaista uživaju u ljudskoj patnji. Pogledajte vi na primjer, crtane filmove. Pogledajte dečji program. Najviše naselja imate u, u, u programima. programu. To istraživanje pokazuju. Da li je slučajno da se promoviše nasilje u dečjim programima najviše? Da li je slučajno to što se a, promoviše a, pogledajte filmovi kakvi su koji se promo, koji radi Hollywood i koji se koji se najviše gledaju. To je puno nasilja, to je puno destrukcije, to je puno maletničke delikvencije. Znači vi imate ili pogledajte ove programe na televizijama ovaj volite koji je najpopularniji program, pravi se da je najpopularniji. Ne znam, veliki brat, farma da. i tako. Da imate najgore oblike nemorala. To se promoviše i sada šta je pozivno toga? Pozivno je toga da postoje ljudi koji vode svetske tokove i koji su vrlo uticajni. Postoje neki ljudi koji su van tih tokova, ali Ovo su najuticajniji ljudi koji uživaju u ljudskoj patnji i koji promovišu destrukciju na svakom koraku i u toj priči satanizma Lako možemo da prepoznamo zašto homoseksualci i lezbijke proslavljaju noć veštica, zašto je najveći satanski praznik njihov praznik i ko stoji iza njih. Možda će termin da bude malo težak kada kažemo da iza njih stoje satanisti, ali upravo stoje satanisti. I upravo stoje satanisti, postoji jedan film koji se zove, uh, koji se u stvari reklamira u, u ovom svetskom bestselleru Da Vincijev kod. Da Vincijev kod i, i knjiga Anđeli i demoni u stvari reklamiraju tajna društva gde se ismejava sveto pismo, malovažava Isus Hristos i tako dalje. I u a, knjizi Da Vinci kod se reklamira, a, promoviše film Širom zatvornih očiju sa a, Tom Cruzom i, i a, ne znam kako se zove ova glubica, ne mogu da se setim. A, u samom slučaju, da vidite u tom filmu kako izgledaju rituali u tajnim društvima. Da vidite, to su seksualne perverzije, to su rituali koji imate u satanskim crkvama. Ja, znate, ka, znate kako, kako izgleda ritual u satanskoj crkvi? Znači, prinošenje žrtve, konzumiranje droge i na kraju orgije. I to je ono što vi imate stil života savremenog čoveka. Ljudske žrtve. Čovek ne vredi ništa. Čovek umire, on se gazi, on se ubija, deca se ubijaju, prepušte ulici. To je, to je ono što vidimo na svakom ćošku. Drogiranje je postao stil života sarenog čoveka. Na svakom čošku imate kiosk gde se prodaje droga, gde da se prodaje alkohol, gde da se prodaje duvan, gde da se prodaju rafinisani proizvodi sa MSG-em koji uništavaju čovekovo zdravlje. Postojiću ova tri vrste, ove, ove, ovo su tri uzroka najveć, preko 80% sarenih bolesti smrti, nezdravi ishrana, pušenje alkohol. Znači imate drogu na svakom koraku i orgijanje i seksualne perverzije su postale nešto što je najvažnije savremenom čoveku ili veoma važno, menjanje partnere, menjanje partnera, nepoštovanje institucije braka, neinteresovanje za decu, neinteresovanje za, dobre, za stvaranje dobrih ljudi. I onda idemo na sve veće i veće oblike seksualnih perverzija. E, znate, seksualne perverzije su kao droga. Čovjek prvo krene sa nečim slabijim, sa duvanom, pa mu onda treba marihuana, pa mu onda treba nešto malo jače, pa još jače. Tako u seksualnim perverzijama. On krene prvo sa menjem partnera, suprotnog pola, pa onda krene u homoseksualizam, pa onda počne da ima odnos sa životinjama, pa onda krene pedofilija sa decom i to onda nema kraja, razumete? Čovjek postane zaista ovaj, čudovište i takvi ljudi koji upražnjavaju takav način života, oni su doslovno tempirane bombe. Takvi ljudi koji hode ulicom. Ne samo homoseksualci, nego i ovi heteroseksualci, znači koji, koji, koji gledaju porno filmove, koji a, iznajemljuju prostitutke i tako dalje. Oni su tempirane bombe. Oni, kad, kad, kad njemu dođe žuta minuta, Kad on mora svoj polni nagon koji ne ume da kontroliše da ispolji. On je u stanju da siluje nekog, da ubije nekog, on je u stanju da uradi sve. I mislim da bi trebalo da budemo svesni ovih činjenica i da znamo sa koje strane nam preti kakva opasnost. evo, za sam kraj, ima li lijeka našem društvu? Na, apsolutno da postoji lek našem društvu. Ako mi krenemo svaki od sebe da uvodimo reforme u svojem životu, da se informišemo o tome šta je dobro, a šta nije dobro, da razvijamo pozitivne navike. Evo na našem sajtu zakonizdravlja.com gledalci mogu besplatno da skinu sve knjige i vidu materijale koje smo mi objavili. Mi smo osnovali i fakultet za prirodnu medicinu koji može da se studira i, evo, i online preko interneta za one koji nemaju mogućnosti da, da dolaze da pohađaju predavanja. Dakle, postoji mogućnost da se ljudi obrazuju, da se edukuju, da saznaju, da primene to u svom životu i ako bi svako od nas napravio samo jedan mali pomak ili jedan deo naš, nas, kad bi napravio mali pomak u svojim životima, danas bismo kvalitetnije i bolje živeli, naše porodice bi bile jače i naše društvo bi bilo e, zdravije, tako da su mogućnosti zaista velike, ali pitanje je samo da li mi hoćemo. I evo da citiram, možda na kraju sveto pismo, kada tvorac kaže čoveku, on mu daje slobodnu volju i kaže mu, pre tebe stavljam život i smrt. Ti izaberi. Ja ti savjetujem izaberi život. Znači, tvorac nama nudi obe opcije. E, mislim da ova emisija bi trebala da bude ova druga opcija, da kaže ljudima, evo, postoji ova opcija, čuli ste ovu drugu, izaberite. Naravno. Doktore Petroviću, hvala vam što ste bili gostevi ordinacije. Hvala vam. Poštovani gledalci, pratili ste TV ordinaciju OSM televiziji. S vama smo i naredne sedmice u isto vrijeme. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.